Prezio goregiagatik ez du erosina izan espeletako hiri erdiko azken epizeria. Jabea, laister egetretara joanen da, eta bere komertzioa saltzerakoan egiaren irudia saltzen duela salatu du Jean-Marie Iputxa hauzapezak. Le patron du sport, eh, il vend Espelet, hein, c'est tout. Hein. Il joue sur l'image d'Espelet, il sait qu'on a beaucoup de monde sur Espelet euh, maintenant, et il, vend Espelet, à notre détriment, et au détriment des, des villageois d'Espelet. Et nous, on peut rien faire là-dessus. Irureuntalarogei mila euro gehi hilabete urtero 2000 sortzion euroko alokairua gehiegi da 2000 biztanleko egiaren zat. Egoitzak erosle bat badu Euskal Oialak eta Ohoigarriak saltzeko asmoa omen du jabeak, ala ere hauzapezak badu berrion bat janari saltegi bat egonen da espeletan. On a une issue de secours, c'est qu'on entend acheter la maison juste voisine, et nous notre projet ce serait de, éventuellement de faire une épicerie juste à côté. Comme ça les espelétards auraient toujours quand même une, une, une alimentation au village. Euh, on va, on va faire un appel à candidature hein, pour voir s'il y a déjà des gens du village qui veulent euh, garder euh, un petit commerce sur Espelette. Oposizio analdiz, tokiko ekoizpenak proposatuko lituzken komertzio bat aurre ikusiz aurre ikusia zuten. Jean-Marie Poutchak dionez, ikuspegi berdina dute. Oui, il y aura des produits locaux, c'est sûr, mais il y aura aussi de l'alimentation. L'opposition, ils sont tout à fait dans la même... Euh, prix que nous, hein. ils veulent une épicerie, mais euh, nous, à, leur différence, c'est que nous, on n'importe quel prix. Eta hostilaluntan, épicerie ondoko egoitzaren jabe bilakatuko da erikoetxea.